porque tú estás sola. Jugaron con su cora y ahora baila sola. En la disco con botella de moe, te lo hago el uno y vuelve otra vez. En tu cancha juego como el 23 y le doy gracias porque ya te encontré. Te acerco ti mamita y comámonos. Si nos comemos piola y me mueve la cola, se pasa la hora y yo sé que tienes la casa sola. Le caigo con McDonald's, nos echamos un polvo y nos quitamos el lente. entre a tu cuarto y la ropa te quite, bebé. Lo mueves como modelo bebé, bebé. Te hago goles como Carlos Tepe, Tu totito lo hago llover después de las nueve. Y una mujer, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy claro que me quieres comer. Déjate ti mamita, y comámonos. Pues te como entera, te robo sin pera. Vámonos. Esta noche guarde mía. Comámonos. Te como entera, te robo sin pera. Vámonos. Que esta noche guarde mía Y es que, que con otra no es lo mismo. Hay plata, fama y dinero, pero sin ti a la misma. Ya, ya, ya, ya, eh. Josepe, el demente. Conectando con mi hermano Josepe, el demente. Son Gotham. Edu viene produciendo. André Pre, Nice Music, Melody. caminar de puro cala.